աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարի ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ռադիոն կնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրը հագեցած էր բավականին տարբեր տիպի զարգացումներով։ Բնական է, որ տարբեր տարածաշրջաններում շիկացել է պայքարը, թե գլոբալ, թե տարածաշրջանային խաղացողների հետ։ Այսպես Ուկրաինայում տեղի ունեցավ մի կարևոր իրադարձություն, որը նաև շատ վտանգավոր է, պայթեցվեց Կախոսկի հիդրոէլեկտրոկայանի մի կարևոր հանգույցներից մեկը եւ ամբողջ ջուրը այդ ջրամբարից, որը հսկայական է, դերևս խորհրդային տարիներին համարվում էր խորհրդային կարևորագույն, այսպես օբյեկտներից մեկը Ստալինի ժամանակաշրջանում էր սկսվել կառուցումը ջուրը ամբողջովին փաստորեն նետվեց դեպի ներքև եւ 80-ից ավել բնակավայրեր այս պահի դրությամբ գրեթե ջրի տակ են։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ տուժել են։ Բնական է Ուկրաինա մեղադրում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը Ուկրաինային, բայց խնդիրը այն է, որ պատերազմը արդեն ստացել է նոր որակ եւ արդեն էկոլոգիական փաստորեն լուրջ խնդիրներ են առաջանում այնտեղ։ Եվ սա դժբախտաբար ոչ առաջինն է, բայց ոչ վերջինը։ Ինչ թվում է եւ նման օբյեկտներ եւս հետագայում կարող են դառնալ թիրախ։ Տեսնենք։ Բավականին ակտիվացել էին տարբեր խմբավորումներ կենտրոնական Ասիայում, այսպես Ղրղստանում ղրղզական հետախուզության ներկայացուցիչները վնասազերծում են տարբեր տիպի մարդկանց եւ ուժերի, որոնք պատրաստում էին պետական հեղաշրջում։ Բնական է այս հեղաշրջումը ունի աշխարհակական բնույթ, որոշ ուժեր այնտեղ մեղադրում են արևմտյան վեկտորը, թուրքական վեկտորը, եւ այս ամենը փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ գերտերությունների միջև բավականին թեժ աշխարհակական պայքար է գնում գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում։ Իհարկե այս հեղաշրջման դեմ էին Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Իմիջիալոց Չինաստանը վերջի օրերին մի շարք կարևոր ուրեմն հայտարարություններ է արել, այսպես Պեկինը ողջունել է Պարսից ծոցում եւ Մերձավոր Արևելքում Իրանի, Սաուդյան Արաբիայի այլ երկրների հաստատակամությունը պահպանել խաղաղություն ու կայունություն եւ թույլ չի տալ, որպիսի այլ վեկտորներ այնտեղ ամրապնդվեն։ Իհարկե առաջին հերթին խոսքը գնում է ԱՄՆ-ի մասին, նշելով, որ այնտեղ կայունությունը շատ կարևոր է գլոբալ էներգետիկ շուկայի եւ ընդհանրապես հավասարակշռվածության պահպանման ժամանակ։ Այդ բոլոր ուրեմն գործընթացների համար։ Իսկ ԱՄՆ-ն մի կարևոր հաստորեն շրջայց է սկսել հարավարևելյան Ասիա եւ այսպես ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը այցելել է Հնդկաստան եւ փորձում է ամերիկա-հնդկական հարաբերությունները նոր աստիճանի հասցնել ռազմաքաղաքական ավելի սերտ դաշինք կնքել դերևս պաշտոնական դելին վերջնական պատասխանը չի տալիս, բայց ըստ երևույթի որոշ գործընթացներ կարող են գնալ։ Բնական է Հնդկաստանը ունի խնդիրներ Չինաստանի հետ, ինչպես նաև հանդիսանում է ռուսական զենքերի ամենամեծ գնորդը։ Բայց եթե Ամերիկային հաջողվի այն փոխել վեկտորը, բնական է սա կարող է նաև մեծ աշխարհակական զարգացում դիտարկվել եւ ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածությունը կտրուկ ձևի փոխել ոչ միայն հարավ-արևելյան Ասիայում, այլ շատ ավելի մեծ տարածաշրջաններում, նույնիսկ ամբողջ հնդկական օվկիանոսի ակվատորիայում։ Տեսնենք։ Իսկ Ջոն Կիրբին, կարևորագույն պաշտոնյա ազգային անվտանգության խորհրդում եւ Սպիտակ տանը, հայտարել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է ամեն ինչ անել, որպիսի Չինաստանի աճող ագրեսիվությունը Թայվանի նեղուցում եւ հարավ չինական ծովում զսպի միգուցե առիթ հանդիսացել է այն, որ չինական եւ ամերիկյան ռազմանավերը գրեթե բախվել են այնտեղ, բայց այնուամենայնիվ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրավիճակը իսկապես գերտերությունների միջև նաեւ բավականին հագեցած է եւ բարդ է։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հայտարարել է, որ Իսրայելը, եթե Հեզբոլլան շարունակի իր ագրեսիվ գործողությունները եւ Լիբանանը դարձնի իր հենակետը, ապա Իսրայելը Լիբանանը Լիբանան կվերացի քարե դարի։ Սա շատ լուրջ եւ կոշտ հայտարարություն է, չի բացառում, որ իրավիճակը այնտեղ իսկապես բարթանա։ Իսկ Իրանը երեք պաշտոնապես վերաբացել է իր դեսպանատունը Սաուդյան Արաբիայում։ Շատ հետաքրքիր հանդիսավոր միջոցառում է տեղ ունեցել, ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Թեհրանը շարունակում է ակտիվ աշխարհակահաղականություն եւ հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավում։ Այսպիսին էին մի շարք կարևոր իրադարձություններ, սիրելի բարեկամներ, կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։